pado de pazzo. Media sculptajo en plena deserto. Media sculptajo estas formo de arto evoluinta dum la dudeca i arcento, quiu celas crei au modifi la median circauagion de la spectanto. Male al tradiziai sculptajoi, quiui simple frontas contra la visitanto, granda media sculptajo parte au plene circa uanta ofte ebligas alli fisiche trairigin. Giuste la media sculptajo pardo de pazzo de la Israel artisto Dani Carvan estas tre tipa exemplo de tiu arto. Temas ja pri recta vizzo de rondai colonoi pri kilometro in longa qui vi povas vidi en la supra bildo gi trovija sen la deserto de Negevo, ce la lim passeio nizana inter israelo ca egiptuio Pado de Pazzo consista sel cent colono ie distanzo de 3 dec metro i de uno alla alia ca i alta i 3 commo metro in cun diametro de 6 dec centimetro Ili etendigas onde linie laula grundo formo el oriento al occidento. La colonaro comencidas giuste en areo quie trovigis la militae postenoi dum la bataloi por sen dependezzo de Israelo en la iaroi 1947-48. Trairas la plantita narbaron de pazzo cae atingas la limpa seion al Egiptuio. Tiu ci monumento simbolas la itineron el milito al pazzo. La cent colonoin oni faris el materialo simila alla loca deserta stono, cae gravuri sur ciu e lili la vorton pazzo en iu linguo en la baso de la colono aperas la nomo de la lingvo en la hebrea, angla ca araba. Presca u je la pinto estas gravurita la nomo de la lingvo en gia origina alfabeto. La unua lingvo estas la du miliara a cada lingvo de Mesopotamio. Traversaine la unua scribita lingvo en la mundo tiu ci linguo usis coino scribon, en havantan pliol ses cent signoin por vortoi cae silaboi. Gia son sistemo consistis el dudec consonantoi cae quar mal vocaloi, A, E, I, U, kiui habis ancau longain versioin poste sur la sinsequai colonoi aperas la linguoi ciu in tiu apud lima loco audis dum jarmiloi. De la plei antiquai, qui el sumera cae prae Egipta, gis la nun tempai. Lingvoi de popoloi, quiui trapassis tiun regionon por militi, au pli ofte por pace comerci la colonaro ja aspectas kiel camel caravano trairanta la deserton, cae gi marcas tre antiquan commerzan marsh voion. En la fino de la longa vizzo staras tri colonoi cun pazzo en braila scribo, morsa alfabeto cae esperanto, vidu en la supra bildo dextre. Tamen, ho ve, oni fushis kai aldonis ornaman sed de raran chapelon ie mia sen culpigo mi povus diri che chi oni completigis la construadon de tiu media sculptajo mi ancora un esti se sperantisto despli che oni tutte ne consiligis cun mio sperantisto ali flanque, chi a mi malcovris la fusion cae voluntulis persone grimpi cae stopi la chapelon, ciel eble plei estetice, oni officiale petis de mi tutte ne entrudigi. Domage che mi naive ne antauvidis tion, cae ne organisis casan tacmentan correctiga nagon. Sed, ciel textas la itala proverbo, aperis prudento qui ampassis la momento